On je slavljen i njega slave i na zemlji i na nebesima. On je slavljen svako jutro i svaku večer. I kad god nastupi podne i u svakom trenutku, on je slavljen i njemu slava i zahvala i na dunjalu i na Ahiretu. Njemu Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom, našem uzvišenom i veličanstvenom gospodaru zahvaljujemo što nam je omogućio i što nam je podario da ovaj blagoslovljeni trenutak dočekamo i da ovu blagoslovljenu sezonu i badeta zapečatimo ovim veličanstvenim i uzvišenim i prelijepim namazom. Allaha uzvišenog molim da na naše ibadete u ovom proteklom mjesecu primi i da ukabuli ovaj naš namaz i ove naše dove. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na sve njegove ashave i na sve one ko slijede njihov put do sudnjeg dana. A zatim vraćo, nakon ovog ibadeta nakon ove sezone od mjesec dana, a posebno blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao u zadnjim noćima, u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, a nakon posebno noći kadr koja je u zadnjoj desetini, nakon svih ovih blagodati, Allah subhanahu wa ta'ala je zapečatio i krunisao svu tu sezonu ovim današnjim veličanstvenim danom. Ovaj dan, ovaj dan, braćo, on se ne ponavlja svaki dan i nije svake hevte. Ovo je jednom u godini. Ovo je dan danas, zapravo jedan od dana kad će ljudi osvanuti drastično podijeljeni na sretnike i nesretnike. Jasno podijeljeni na one koji su sretni i one koji su nesretni. Svaki dan su ljudi sretni i nesretni. To su dvije skupine ljudi, treće nema. Međutim, danas je to drastično. Jutro su sretnici Allahovom zahvalom i e Allahovom voljom i Allahovom dobrotom i njegovom milošću osvanuli, a Allah subhanahu wa ta'ala im je oprostio njihove grijehe. Kako bilježi imam Ahmed u hadithu da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam da je jedna od pet stvari koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovom umetu da im Allah oprosti u zadnjoj noći Ramazana jutro su sretnici osvanuli, a Allah im je oprostio. I njihova lica se lahko mogu prepoznat, ozarana i sretna lica, zadovoljna i smirena. Zašto zadovoljna i smirena? Zadovoljna i smirena i raduju se zbog dijela koja su pružili i koja su ispred sebe Allahu subhanahu wa ta'ala poslali da ih bagacionisana čekaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala da ih Allah subhanahu wa ta'ala urizniči, uskladišti da ih čekaju kad dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala da ih sretni vide, zadovoljni sa svojim ibadetom. Međutim, istovremeno danas sretnici žali žale što je vrijeme blagodati prošlo i strahuju hoće li opet imati priliku i doći sljedeće godine iste te blagodati. Tako i sa sretnicima i nesretnike možemo prepoznati. I oni su danas radosni. Međutim, njihova radost je sasvim nešto drugo. Oni se raduju što nema više posta, što nema više napora, što nema više zamaranja noćnim namazom i dugim stajanjem i badetom. Zadovoljni i sretni što sad na Bajram opet mogu da se komotno vrate svom gafletu na kojem su bili pri Ramazana i nemaru bez da ih iko upozorava ili da iko ima ružno mišljenje o njima. Tako i sa nesretnicima. Ali ova sreća i nesreća u današnjem danu nije tako očita. Nije tako vidljiva, osim onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala podari besirat, pa to vide i znaju za to. Kao što će biti sreća i nesreća očita i vidljiva i jasna, na zadnjem danu, na sudnjem danu. Jer je i sudnji dan jedan od tih dana kad će ljudi konačno i nikad više i poslije toga neće biti podijeli. Na taj dan kad se podijeli, to će biti konačna podjela. Na sretnike i nesretnike. Jevome tekumu sa'atu, jevome idin je kad nastupi sudnji dan, toga dana će se razdvojiti. Rastupljeno će biti između ljudi. Razdvojit će se. Našto? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا صَرِحَاتِ فَهُمْ fi رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Opet ista radost. Međutim, nije kao danas. Daleko veća radost. Što se tiče onih koji su vjerovali i dobra djela činili, oni će se radovati u dženeckim perivojima i dženeckim bašćama Biće radosni. Veselit će se. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ A koja je to druga skupnja koja će biti rastavljena od ove, jasno rastavljena i odvojena? To su oni koji su ne, nisu vjerovali i poricali naše ajete i susret sa ahiretom. Poricali su sudnji dan. E ti će, pa oni će biti u kaznu, u džehennem privedeni. Tako počinju razlike između ljudi, već sad. Već danas je ta razlika. Međutim, Allaha molim, oni koji su danas možda nesretnici, na koje se sručila dova Džibrila, selam, kad je uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da onaj kome, ko dočeka Ramazan i doživi, i isprati, i provede Ramazan, Allah mu ne oprosti da ga Allah prokune da ga Allah udalje, da ga Allah uništi. Pa je Allah, poslanik sallahu alaihi sallam, na ovu dobu rekao amin. Ali ovaj nesretnik, njegova nesreća nije konačna. Allaha molim da sljedećeg Bajrama bude sa nama od ovde i da budemo i mi i on od sretnika. Ali ova nesreća na sudnjem danu, ona je konačna. Poslije nje nema popravnog. Nema sljedećeg ročišta. Zato Allah subhanahu wa ta'ala najčešće na ovaj trenutak upozorava. Beli sa'atu me uiduhum, njihov rok, njihov termin, njihov trenutak koji im je zakazan, koji ih čeka, je sa'a. Sudnji dan. Beli sa'atu me uiduhum, wa sa'atu adha wa amar. Ali sudnji dan je strašniji užasni. Sudnji dan je užasni i gorči. Danas se mnogi gorko kaju, ali svoje kajanje možda mogu nadoknaditi u vremenu koji je pred njima. Ali ko se bude kajao na sudnjem danu, na ovom gorkom danu, u ovom gorkom trenutku, njemu više nema popravka, nema popravnog. Zato na ovaj dan Allah subhanahu wa ta'ala upozorava. I zbog ovog dana mi postimo. Zbog ovog dana dovimo. Zbog ovog dana sa Allahu kajemo. I stikvar činimo. Ponizno mu se umiljavamo. Od njega oprost tražimo. Njemu seždu činimo. Zbog ovog dana koji je pred nama, koji će sigurno doći. Ali neznalice ne znaju. Ali neznalice ne vjeruju. Ovaj dan će sigurno doći. I uspjeh i propast nije u biznisu, u imetku, u ugledu, u položaju, u donjaličkom prestužu, ni u čem. Uspjeh i propast je naspram ovog dana. Šta će biti sa nas u ovom danu? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ ko bude udaljen i spašen od džehennema i bude uveden u džennet, On je uspio. On je triumfovo. To je triumf. Pomel hajat dunya dunja illa meta'ul gurur. A šta je dunjaluški život osim varljivo naslađivanje? Varljivo, Allah kaže da je varljivo. I pogledajte koliko je ljudi tim varljivim naslađivanjem zavarano. Zaista je varljivo. Pogledajte oko sebe koliko je nesretnika prema ovome što smo danas rekli da ko su nesretnici. A pogledajte koliko je onih za koje možda mislimo da su sretni. Pa ćete vidjeti koliko je ljudi zavarano i zavedeno. I koliko će malo biti onih koji će triumfovati na sudnjem danu. Draga braćo, nemojmo se zavaravati i sami sebi tepat i sami sebe obmanjivati da smo mi zasigurno od ovih sretnika. Allaha molim da od njih budemo. Ali da bi zaista bili od ovih sretnika, mi moramo ispuniti određene uslove. Moramo priznati obudijet, robovanje i gospodarstvo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Moramo jasno i glasno svima reći, naš gospodar je Allah, mi nemamo drugog gospodara i nikoga drugog za gospodara ne priznajemo i nikome drugom nećemo pobožno stojati, niti se klanjati. Samo ćemo Allahu ibadet činiti. I to je teuhid. I bez toga nema ništa. A onda Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži namaz, pa post, pa zekat, pa hađ. Moraju se ispuniti ovi uslovi. Mi uz Allahu pomoć ove uslove vanštinski svana gledanom smo ispunili. Međutim, treba se ostaviti harama i loših dijela. Treba se toga ostaviti. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa, nakon što nas je pozvao po, vjer, po našoj vjeri, ja i uheledina amenu, o vjernici, pa onda nam nabrojao šta da ne radimo. La te'kulem valakum bejnekum bil batil, nemojte jedni drugi imetke na nepravedan način, na batil, na lažan način jesti. Nemojte varati jedni drugi, Allah subhanahu wa ta'ala nakon ti harama nam obećava I mufesiri kažu da je ovo ajet koji najviše nade uliva. A danas želimo da nadu ulijemo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala in teđtenivu. Prvo, o jaj hrladina amru, vi koji vjerite. Znači morate vjerovat. Morate vjerovat. A vjerovanje se sastoji od očitovanja i dijelima. Pa kad budete i klanjali i postili i sve, nakon toga in teđtenivu kebe i rametun heuna anhu nukefir ankom se jatikom wa nudhilkom mudhalan karima. Ako se klonite veliki grijeha, odvratnih stvari koje su vam zabranjene, mi ćemo prijeći preko sitni ružnih postupaka vaših i uvešćemo vas na plemenitu, počasno mjesto. Ovaj ajet uliva nadu. Klonimo se veliki zabrana. Međutim, mnogi će reći, pa eto, mi smo i se klonuli tih velikih zabrana, ali nije tako. Mi znamo da je naša sredina i naš džemat boluje od gibeta i nemimeta, što su veliki grijesi. Mi znamo naše stanje i zaprepastimo se kad nam dođe neko i kaže brate, ja sam bio u džahilijetu, isklapao sam stotine poslova, nikad me niko nije prevario, i nikad mi niko nije zakino i svi su mi ispoštovali ugovor. A evo u islamu sam sklopio toliko i toliko ugovora, niko nije ispunio ugovor i niko se nije držao termina i dogovora. Eto, to je naše stanje. Zato sam vidio potrebu da moramo sebe upozoravati na kebair, na velike grijehe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala beno Israel, židove, prokleo binaqdihim mithaqahum. Wa bima naqdihim mithaqahum la'annahum. Zbog njihovog kidanja i prekidanja, kršenja, neispoštovanja ugovora i riječi, mi smo ih prokleli. To je realnost naša. Tako se mi odnosimo prema svojim ugovorima. To su kebair. Allah molim da nam oprosti i da popravi naše stanje među nama ima veliki grijeha koje mnogi od nas ne vide velikim. Mnogi budu pozvani na šerijatski sud da se presudi po Kur'anu i sunnetu pa se ne odazovu. A mi dižemo svoj glas i pozivamo Allahovom šerijatu i zakonu. Pa čemu onda pozivamo? Kad budemo sami pozvani ne odazovemo se. Zašto se onda borimo? Jel se borimo za Allahov šerijat? Zbog čega nas napastuju? Šta je naša krivica? Zašto smo osuđeni od svih? I zašto su strelice u nas uprte? I zašto nam prijete ovde svaki dan? Gotov vam je došao kraj i tako dalje. Zašto? Osim zato što mi pozivamo Allahu i Allahovom zakonu. I Allahu je pravdi, a oni pozivaju šeitanu i ne, i šeitanskim i nevjerničkim zakonima i ludosti i gluposti, a mi pozivamo razboritosti i znanju koje je Allah objavio. Zato, braćo, na ovom putu nećemo usrajati dok se ne očistimo i grijeha ne klonimo. Nakon što vađebe ispunimo, grijeha se moramo kloniti. Piše Omer radijallahu an svojim vojskovođama, Pa kaže između ostalog, ne bojim se za vas mnoštva vaših neprijatelja i njihove opreme i oružje i obučenosti. Za vas se bojim vaših grijeha. Za vas se bojim vaših grijeha. Pa nas ne treba da strahuje, nas ne treba da fata strah zbog mnoštva neprijatelja, zbog njihove spremnosti i obučenosti, zbog naše malobrojnosti, Zbog toga što nismo mnogo oružja pripremili i što se ne obučavamo svaki dan za okršaj. Ne treba zbog toga da nas fata strah. Nas treba da fata strah zbog naših grijeha. A naše neprijatelje također ne bi trebao da hvata strah zbog naše obučenosti jer znaju da nismo obučeni i, za, i znaju da nismo mnogo pušaka i, i atomskog oružja pripremili. Oni to znaju trebalo bi da ih hvata strah zbog naše pobožnosti, zbog našeg ibadeta. Trebalo bi da ih je strah, ali oni su neznalice i ne može ih od toga biti strah. Oni od toga ne strahuju, oni to ne vide. Zato što mi nastojimo da budemo Allahovi štićenici i Allahove evlije. A šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Allahove vlije? Zašto nas ne treba da fata strah? A zašto njih treba da fata strah? Zato što je predio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je uzvišeni Allah rekao: "Men ada li valijen, faqad azantuhu bil harb." Ko bude uznemiravo meni mog štićenika, mog evliju, mog odanog roba, ja mu objavljujem rat a kakve šanse ima onaj kome Allah objavi rat. Šta mu mogu pomoći njegove vojske? Šta mu mogu pomoći njegova oprema i tehnologija i sateliti kad je Allahova vojska i na nebesima i na zemlji i ne zna niko Allahovu vojsku osim on? Šta će se pred Allahom oduprijeti? I šta će ih od Allaha sačuvati? Kad uznamiravaju Allahove robove, men adha li walijen, fe kad adhentuhu bil harb, Allah im je već objavio rat. Ali šta treba Allahu evlija dalje da radi? وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما, فر... مما افترضت عليه i neće se moj rob meni približiti ničim što mi je draže od onoga što sam mu ja u vađib stavio, što je fard. Pa Allahu su najdraži fardovi. A onda šta još treba Allahu evlija da radi? وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ I neće se prestati moj rob meni približavati na filama dok ga ne zavolim. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها a kad ga zavolim ja onda budem njegov vid kojim on gleda i budem njegov sluh kojim on sluša i budem njegova ruka kojom on dohvata i njegova noga kojom on kroči. Wa in ista'azani a'idtu ako od mene zaštitu zatraži, ja ga zaštitim. Ako kod mene zaštitu zatraži, ja ga zaštitim. Wa idha sa'alani wa in sa'alani a'taytu a kod mene nešto zatraži ja mu dadne e to kad budemo Allahove vlije i kad nas Allah zavoli onda za nas nema straha onda za nas nema straha onda treba da strahuju naši neprijatelji onda treba da strahuju oni koji su se digli na Allaha i na Allahove robove kad to mi budemo I to je naša borba. I to je naša glavna priprema. Ako to ne budemo pripremili, džaba bi nam bile puške i atomsko oružje i svi drugi šeitanluci. Ništa nam to ne bi pomoglo. Kao što nevjernicima neće ništa pomoći. I kao što im se bliži kraj. I kao što ih panika fata. A ljudi još uvijek pojedinačno islam primaju. A bliži se vrijeme i zahuktava se situacija kad će ljudi u velikim skupinama ovaj din prihvatat. Pa šta će onda jadnici? Kad se namnoži Allahovi evlija. Era inne evlija Allahi la haufun alihi volahum jahzenum. Zaista Allahove evlije ne trebaju ni od čeg da strahuju. Nema straha za njih. Nema ni tugi, nema i za čim da žali. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Oni koji vjeruju i Allaha se boje. Lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. Njima je radosna vijest i na dunjalku i na ahiretu. Braćo, zapamtite, nije samo na ahiretu. Njima je radosna vijest i triumf i pobjeda i na dunjalku i na ahiretu. Ovo je Allahovo obećanje. Pa nek strahuju Allahovi neprijatelji od Allahovog obećanja. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, thumma istaqamu, a zatim ustraju i ne kolebaju se posle toga, ustraju svjesni šta znači ustrajavanje na ovom putu, šta znači ustrajavanje na tome da ti je samo Allah gospodar. A ne da budu od onih koji danas kažu naš je gospodar Allah, a sutra se klanjaju i kleće i na seždu padaju nekome drugom i zaštitu traži i pomoć od nekog drugog, od Allahovih neprijatelja. Nego thumme steqamo, zatim ustraju Allaha, molim, da nas učini od onih koji ustrajavaju. Šta se sa njima događa? Te te nezela alaihimu melaiketu, alla te hafu, vola tahzanu. Spuštaju se na njih meleci i tješi ih. Ne bojte se, ne žalostite se. Wa abširu, i radujte se bil dženneti leti kuntum tu'adun koji vam je priobeća. I šta još? Nahnu evlijaukum fil hajati dunja wa fil ahira. Mi smo vaši pomagači i zaštitnici i na dunjalu koji na ahiretu. Mi smo vaši pomagači i zaštitnici i na dunjalu koji na ahiretu. Pa ima li iko bezbjedniji, sretniji, sigurniji od Allahovog evlijeta? A čime će se osigurati Allahovi neprijatelji? Allahovi dušmani? Čime će se osigurati? I gdje će naći zaštitu? I ko će ih od Allaha sačuvati? Zato obraću na ovaj dan, veliki dan, sudnji dan, dan kada će ljudi podijeljeni na sretnike i nesretnike biti. Potrudimo se, braćo, da budemo Allahove vlije, ne bili bili od sretnika i na Dunjalku i na konačnom danu, na zadnjem danu, na danu presude, ne bili bili od onih koji su sretnici, koji će biti zaštićeni od džahennama i u džennet uveden. Allaha molim da nas učini od njih. Allaha molim da nikog na ovom skupu ne ostavi, a da nas ne učini od njih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratom asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wasila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wasila. Draga braćo, ovu priliku i ovaj naš mali skup iskoristit ću da uputim riječ Allaha moleći da ova riječ do onih kojima je upućena dođe da uputim riječ dajama onima koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Vi ste daje najčasniji ljudi. Allah vas tako proziva i obilježava. I on vas tako opisuje. I najveću čast je vama pripisao. Jer kaže uzvišeni vemen ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. A ko bolje govori od onog ko poziva Allah. Wa amila salihan i čini dobra djela. A dobra djela su djela koja su iskrena u ime Allaha i ispravna. Pa vas pozivam da je činite ispravna djela i budite iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što to savjetujem sebi, وقال انني من المسلمين al-muslimin i kaže ja sam zaista musliman. I mi ništa drugo ne tvrdim osim da smo muslimani. да vas da ne ukaljate tu počast i da je svojim grijesima i svojim pogrešnim nijetima i svojim neodgojem i svojom bahatošću ne pretvorite u Jer Allah subhanahu wa ta'ala onoga kome je dao znanje, a zatim on ne radi po tom znanju i napusti ga, za njega Allah navodi najružniji primjer. Kako Allah obećava najveću čast dajama, oni sramoti najružnijim primjerom. Pa navodi primjer, vatlu alihim nebeledi atajnahu ajatina. Navedi im primjer, čita im primjer o onome kojim je bilo dato znanje, fenselaha minha, ajati su mu bili dati pa ih je napustio. Što ih je napustio? Šta se sa njim desilo? Walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawa. On je se naklonio prema ovom dunjaličkom životu i slijedio svoje strasti. Pa sa svojom davom i to što pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala, ni pošto ne budimo od onih koji žele dunjaluk, koji žele dunjalučki prestiž, koji žele da se nametnu drugima, da se uzdignu iznad drugih, da budu prije drugih, da kod ljudi budu ugledni koji žele svojim znanjem da steknu dunjalučki blagodati i dunjaluk i imetak i da uživaju u imetku i časti takve Allah subhanahu wa ta'ala koji klone od daija prema dunjaluku imetku, časti željom za ugledom i prestižom ko tako klone za njega Allah navodi najružniji i najpoganiji primjer pa meseluhu ke meselil kelb njegov primjer je kao primjer psa. In tahmil alihi jelhez, au te truku jelhez, ako ga tjeraš i napadaš, on pružena jezika dahće, ako ga ostaviš, on opet dahće. To je primjer psa. Sa emethela. Loš li je ružan ovaj primjer. A braćo, između ova dva primjera primjećujete da je tanka nit. Možda za nas nevidljiva često. I mali je prostor između ova dva primjera. Primjera najveće počasti, ko najbolje, ko bolje govori od onoga ko poziva Allah. I drugog primjera, primjera kao što je primjer psa. Allaha molim da nas sačuva od toga. I pozivam da je da se dobro pazi da ne budu, da budu od ovih prvih najčasnijih, a da nikako ne budu od ovih drugih koje Allah poredi sa psom. A zatim, braćo, mnogima koji su požurili da nas se odreknu i da se pred vlastodržcima i dunjalučkim moćnicima očiste od nas, da im se izvinu, da dokažu da nisu sa nama, koji su požurili da nas se odreknu kroz medije i u razgovorima sa inspektorima Sipe i Jose, njima upućujem jednu riječ i jedan nasihat kako ste shvatili da pred moćnicima treba da nas se odreknete? Da bi dobili njihovo povjerenje i njihovu zaštitu. A kako ste zaboravili da pred Allahom njih upravo treba da se odreknete? javno da se odreknete, da im izra, da ih se odreknete, da izrazite, da, da im objasnite da su na zabludi i na stramputici i da rade za šeitana i njegove vojske i za nevjernike i kafire i mušrike. Kako ste pobrkali? Kome treba da se prikolinite? Allahu ili njegovim neprijateljima? Koga treba da se odreknete? Allahovih evlija ili Allahovih neprijatelja? Kako ste pobrkali? Kako ste mogli pobrkati? Pitam. tam sebe i vas, o vi koji ste tako uradili. Nadajući se da će ova upomena do vas doći. Pa ko održava ovaj fesad na ovoj zemlji? Ako ne ovi vlastodržci, ovi političari, ove političke partije kojima ste se prikolnili. Ko širi ovaj fesad? Odakle dođe ovaj nered? Ako nije preko vladara i vođa Zbog čega Allah prijeti da će uništiti naselja, ako ne zbog fesada vladara i vođa. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا Tako smo dali u svakom gradu da velikani, prvaci budu muđrmi zlikovci koji prave spletke da šire fesad. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِيَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشَرُونَ A oni samo sebi spletku sprave samo to ne osjećaju. Kako ste mogli pobrkat između Allahovih evlija i onih koji sa Allahom vode rat, koji u ovoj zemlji i u drugim svim zemljama štite svaki širk i kufr i uspostavljaju svaki nered, zinaluk i homoseksualizam, kamatu i razbojništvo. Kako ste mogli pobrkat? Pa trčat njima da se uljagujete i njima da se, a oni su sebe propasti, zbog njih će Allah uništiti i ove, ovu državu i ovaj narod, ako se ne popravi i ne pokaje. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا kad želimo neki grad da uništimo, mi naredimo onima koji su u raskošnom životu i oni zbog svoje raskošti se odmetnu, fefeseku fiha, budu neposlušni nakon našeg naređenja i onda zasluže našu prijetnju, našu riječ, fehaqa alejha alqaul i kad zasluže fedemernaha tedmira, onda ga do temelja uništimo. Zašto je Allah ovaj narod iskušao prije dvije decenije, Nije još ni prošlo. Ako nije zbog vođa i vladara koji su fesa cijeli. Zašto je Allah dao da dođu dušmani ovog naroda, da čitava naselja do temelja zbrišu? Ako se nije ostvarila ova Allahova riječ nad njima. I šta žele vođe? Da se opet to ponavi. A šta želite vi kad se njima udvarate i kad ih se ne odričete i kad ih ne osporavate i kad im ne kažete da su zabludi i da ovaj narod vode u propast i nestanak? Čemu se vi nadate? Kako ste mogli pobrkati? Ili želite da sa njima nosite ono što će oni nositi na sudnjem danu? وَلَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ Vole es'elunne jaume al qiyameti amma kanu jeftarun. Sigurno će nositi svoje tovare i još tovara sa svojim tovarima. I bit će pitani na sudnjem danu zbog onoga što su lagali. A šta drugo rade danas političar osim da lažu? Čak je u narodu poznato kad se kaže političar, to jest lažu. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم da nose svoje terete potpuno u cijelosti sve svoje grijehe da nose na sudnjem danu i još grijehe onih koji su zaveli bez ikakvog znanja. Sve će i to nositi. Zar sa njima se poistovjećujete i sa njima želite da budete na dunjalku i sa njima želite da budete proživljeni? Pa onda nastupate sa njima zajedno u savezu. Protiv koga? Protiv Allahovi evlija, a njih se odričete. Odričete se onih koji Allahu padaju na seždu, koji poste, koji ponizno izvršavaju Allahova naređenja, koji se trude u ima Allaha, njih se odričete. Kako ste to pobrkali? Zato kul innama a'idhukum bi wahida. Zato savjetujem vam jednu stvar. Kako Allah s.w.t. naređuje Allahom poslaniku s.a.v. da savjetuje Kureši kaže savjetujem vam jednu stvar, samo jednu stvar. En takumu lillahi mesna wa furada thumma tatafakkaru. Da stanete pred Allahom iskreno po jedan i po dvojica. Zašto po jedan i po dvojica? Daleko od javnog mijenja koje kreiraju šeitani i plaćanici i izdajice vjere i naroda. Daleko od toga, daleko od rulje i mase koja ne razmišlja, koja djeluje čoporativno. Ne, po jedan i po dvojica da iskreno razmislite. Da samo odvagate, vidite situaciju. Jesu lovi što klanjaju i poste i zekja daju i trude se da se klone harama i neće iz inaluka i alkohola i droge i kamate i neće pederluka. Jesu lovi ljudi u zabludi? Kako to? Jel se njih treba odricati? Jel njih treba osuđivati? hapsiti, proganjati. Njima treba u ponoć u kuće s puškama upadat. Njihovu djecu je zjetit. Kako ste pobrkali? Kako je moguće da pobrkate? Za ljubav čiju? Za interes čiji? Kako ste mogli pobrkati? kako vam se pomiješalo. Gdje je istinoljubivost? Kad stanete po jedan i po dvojica, sigurno ćete skontat šta je istina. Ali onda opet radite protiv te istine. Kad ostanete na samo, sigurno ste svjesni šta je hak. Ali opet radite. Šta vas zavodi? Šta je s vama? Zato ostanite po jedan i po dvojica. Sumete te fekeru, a onda razmislite duboko razmislite, pa podvojite sad mišljenje razmijente. Kad dobro odvagaš, onda ponudi ono što si smislio i do kojeg zaključka došao, ponudi svom prijatelju. Pa nek ti potvrdi da budeš malo hrabriji u tome. To je, to je savjet i ovom narodu koji čuje onaj glas koji je dominantan. A danas je glas nevjernika, mušrika i zločinaca, kriminalaca i varalica, lažova i pokvarenjaka, njihov glas je dominantan. I vi, narode, ovu riječ vama upućujemo. Vi čujete taj glas koji je dominantan, ali saberite se i poslušajte ovaj slabašni glasić. Poslušajte i njega. Ovaj glas Kur'ana, ovaj glas sunneta, ovaj glas razboritosti, Jer Allah nas poziva na sebilu rušd, na put razboritosti, na put znanja i napretka i prosperiteta. A nevjernici i mušlici i pokvarenjaci i masoni pozivaju vas na put sebilu lgaj, put gluposti, zablude, nesreće i propasti. Oni su svakako planirali da reduciraju ljudsku populaciju. Šta to znači? Vi im se odajete, a oni su planirali da vas unište. Vi ih podržavate i za njih glasate, a oni su planirali da vas reduciraju. Njima je tijesno s vama. Žele da vas bude manje. La havla wa la kuvata illa billah. Ovaj narod je iskušan. Čuje glasove ove i one. Ovaj narod je zbunjen. Svakoga želi sebi. Ali znajte narode da mi vas ne želimo sebi. Vi nama ne trebate. Mi vas želimo da se spasite od Allahove kazne. Mi vas želimo da budete danas od sretnika i na sudnjem danu od sretnika. Mi ne želimo da budete nesretnici koji nikad iz džehennema izaći neće. E to vam mi želimo. Nikakvog interesa kod vas nemamo. Nikakvi dažbina vam ne želimo nametnuti. Ništa vam ne želimo prodat. Okrenite se Allahu, svome gospodaru. Ne bojte se okretat nama. I mi smo robovi kao i vi bespomoćni. Zato upozorenje narodu kroz jedan kuranski ajet. A svaki ajet je opomena. Ali jedan, inša Allah, ne bil bio upečatljiv za onoga koga čuje. وَلَنَّا قُدِيَ الْأَمْرُ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَنَّا قُدِيَ الْأَمْرُ I reče šeitan kad sve bi gotovo. Kad će biti sve gotovo? Na sudnji dan, kad sve bude razrišeno. I reče šeitan kad sve bi gotovo. Kad presuda pade. Tad reče šeitan Inna Allahe va'adakum va'adal haq wa va'adtukum fa ahleftukum. Allah vam je dao istinsko obećanje, a ja sam vam dao obećanje pa sam vas prevario. Ja svoje obećanje nisam ispunio. Ja sam vas prevario. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ Ali ja nisam nikakve vlasti, nisam nikakvog dokaza imao, samo sam vas pozivu. E tako rade šeitan. Oni samo pozivaju, nikakve dokaze ne iznose. Za ono u što pozivaju, njima ne treba i dokaz. Tako je sa svakom zabludom. Čak i one zablude koje se širi u ime vjere i u ime Allaha. Lažno. Ovi koji pozivaju na Evatovicu, treba li njima kakav dokaz? Iznose li oni kakav dokaz za to? Tako šeitan radi. I sve njegove partije, svi šeitanski poslovi su taki. Ona kane lija alejkum in sultan. Ja nikakvog dokaza nisam imao. Ja sam vas samo pozivu. Feste džeptum li i vi ste mi se odazvali. Šta ću vam ja? Felate lumuni, volumen fuseku. Nemojte mene korit, korite sami sebe. Što ste me slijedili? Ja vam nikakvog dokaza nisam iznio. A poslanici i vjernici su vam iznosili dokaze. Narode, poslanici i vjernici su vam iznosili dokaze. Kur'an je dokaz. A ovi koji vas zavode i u džehennem vode, oni vam nikakva dokaza ne iznose. Ma ena bi musrihe kum vamentum bi musrihi. Ja vam ništa ne mogu pomoći, ni vi meni možete ništa pomoći. Inni kefarto bima ešektomoni min qabl. Ja se odrećujem svega onoga što ste vi mene slijedili prije ovoga. Vidi, šetan će se svi svoji sljedbenika odreći. Ja ne vjerujem više u ono što ste vi mene slijedili. E to je opomena. Ne bili doprla do ušiju onih koji trebaju opomene da čuju. O narode, vaši velikani i vaše vođe koji vas vode u džehennem će vas se odricati na sudnjem danu i proklinjaće te vi njih, a oni vas. A pogotovo ćete vi njih proklinjati. Još ćete moliti Allaha da im udupla kaznu. Ali nemojte nikako biti od tih, nego slijedite Kur'an pokorite se Allahu subhanahu wa ta'ala, izaberite Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam, izaberite Kur'an i sunnet, izaberite šerijat Allahov zakon, mimo svih drugih šeitanluka, budite od sretnika. E to je naše upozorenje i naša riječ ovom narodu. I opet ovom narodu ista opomena i isto upozorenje. In, innama aidukom bi wahide, ja vam savjetujem samo jednu stvar. Entekum ulillahi, mesna wa furada da ustanete, ne morate stojeći, mislite da zastanete, da se saberete iskreno i onda thumete tefekeru, a onda da razmislite. Pa onda sa sobom kad porazgovarate, onda vidite šta je rezultat. Pa se povedite zatim za rezultatom prije nego što bude kasno ovaj, ovaj trenutak iskoristavam da uputim savjet našoj braći općenito da se sustignu viška riječi, govora, gibeta, nemimeta, raspravljanja o stvarima koji se ne tiču, o stvarima njihovih komšija, da ne ulazi i ne raspituju za stvari koji se ne tiču, da vode briga o sebi, brigu o sebi i o svom računu na sudnjem danu ovaj trenutak koristim da uputim savjet našim sestrama, majkama, našim ženama, našim čerima, da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, da se drže Allahove vjere, da se drže svojih kuća, da se drže ibadeta, da se drže ibadeta, da se drže Kur'ana, učenja Kur'ana i zikra, da se drže istikvara, da ostave prazna sjela i priče i da ostave razgovore i zadubljivanje i produbljivanje i iskopavanje stvari koji ih se ne tiču. Pozivam naše sestre, supruge naše braće, da budu pomagači svojim muževa na Allahovom putu. Vaši muževi su na velikom iskušenju. Vaši muževi su čitav dunjalu ko krenuli protiv sebe kad su rekli naš gospodar je Allah. I kad želi na tome da ustraju, onda ih pomozite. Nemojte i vi biti još jedna dodatna šeitanska snaga koja će i mnoge zapetljavati. I snagu oduzimati. Budite pomagači svojim muževa. Zaista je ovo krupna i ogromna stvar. I radujte se ovoj stvari, braćo. I evo kad mi je naumpala da i to kažem, budite svjesni da je ovo krupna stvar. I u ime Allaha to uradite i na tome ustrajte i nadajte se Allahovi nagradi. Ovo je veličanstvena stvar da ustanete i da kažete naš gospodar je Allah i da u tome ustrajete. A jesu se ljudi protiv nas okrenuli i radi čega osim radi toga? A je li Allah subhanahu wa ta'ala ashabul kehf? One stanovnike pećine, spomenuo u Kur'anu i ostalo da se ajati o njima čitaju do sudnjeg dana i radi čega drugog osim što su ustali i svome narodu rekli naš gospodar je Allah, mi vaša božanstva u njih ne vjerujemo i ne pokoravamo se nikom osim Allahu. Jesu oni išta drugo uradili? Nisu oni nikakve velike revolucije napravili. Nisu nikakve velike društvene promjene napravili. Nije ih bilo stotinama hiljada. Bilo ih je, raspravlja se, jel tako, jel ih bilo četiri ili pet ili šest ili sedam ili osam i koji je bio, jel pas bio sedmi ili osmi, šta je bilo? A Allah, samo zbog ovoga što su ime Allaha i Allaha radi ustali i rekli naš gospodar je Allah. Len nedu amin dunihi ilaha i ni jednog drugog Boga mimo Allaha nećemo dozivati, niti mu se pokoravati, ni ibadet činiti. Samo je to bila njihova riječ. Pa budi od ovih koji će biti to tvoja riječ. Reci u ime Allaha i na tome ustraj. I budi čvrst u, u tome. Nadaj se velikoj počasti kod Allaha radi toga što ste uradio. Budi svjestan što sve povlači za sobom ustrajavanje na tome da ti samo Allah bude gospodar. Radujte se tome i budite od tih. I pozivajte ljude da budu od tih. Poziv našim ženama, dakle, da budu istinske mu'minke, majke mu'mina i muđahida. Zaista trebamo gledati na lični spas i da se lično spasimo ali i ovaj ummet se neće spasiti dok se ne ujedini, ne organizuje. Kao što nam je pričao šejh Abdul Qadir Arnaut jednom prilikom u Damasku kad smo sjedili sa njim poslije hađa, pa je on kritikovo hađ, kako to je sve bilo nakaradno, pa kaže, a gdje su učenjaci da se skupi? Gdje su vladari da se skupi? da se sastanu, da se ujedine. Gdje su generali i muđahidi da se ujedine i sastane, sastave, skupe? Gdje su vlasnici i metaka velikih firmi i trgovina pa da svi sjedu i da se dogovore? Pa da učenjaci kažu šta treba raditi? a da vlasnici i metaka svoje metke založe zato što treba uraditi. A da onda vladari i generali odrade ono što im se kaže da, da treba i što im se nasihati da treba da se uradi. Da izvrše to. Gdje je to? To je ovaj umet. To fali ovom umetu i bez ovog ovaj umet neće uspjeti. Ali uspio umet ili ne uspio kao umet, ti se bori da uspiješ kao pojedinac i nemoj sijat razdora, budi od ujedinjenja i budi jedan od ovih, budi jedan od ovih ili učen pa podučaj ili zarađuj pa udjeljuj i pomaži ili budi hrabar pa svojom hrabrošću plaši neprijatelje i bori se, budi jedan od ovih. Ovo su oni kojima Allah spanao tala obećava nagrade. Mimo ostalih ljudi, pravednim vladarima, učenjacima, istinskim učenjacima, pobožnjacima, abidima i onima koji udjeljuju i borcima na Allahov putu. budi jedan od ovih, grabi priliku. Šta je najbolje od dijela, raspravljali su učenjaci. Pa Ibnul Kajim kaže, najbolja dijela su ona za kojima ima najviše potrebe u datom trenutku. Pa osjeti trenutak. Kad treba udjeliti, budi prvi da udjeliš. Kad treba pomoć nevoljniku, budi prvi da pomogneš. Kad je sezona ibadeta, ukreni se Allahu subhanahu wa ta'ala, bdi, na file klanjaj, približavaj se Allahu, da te Allah zavoli, da se odazove kad ga pozoveš, da te zaštiti kad zaštitu zatražiš. Ovo su nasihat, meni i vama. Svima vama. Svima nama. I braći i sestrama. I starima i mladima. I prisutnima i odsutnima svima nasihat. Allaha molim da ovaj nasihat koji je istina dopri do vaših srca i do srca onih koji će ga čuti. A ono što sam pogriješio, Allahu istikfar činim i oprosto od njega tražim da mi oprosti što sam pogriješio. Allaha molim da pomogne braćom u koji se bore na Allahovom putu. Allaha molim da obrza svoju pomoć i pobjedu. Allaha molim da nas učini od onih koji će dočekati dan kad će ljudi u velikim skupinama u islam ulaziti. Allaha molim da dočekamo dan kad će prsa mu'mina biti izliječena, kad će lica nevjernika i mušika biti skrhana i ojađena, da vidimo taj prizor i da u njemu uživamo i da se naslađujemo na taj dan. Allaha molim da nam podari taj dan i da se naslađujemo na danu konačne presude. Da budemo od sretnika na danu konačne presude. Allah molim da ukabuli od nas naš post. Allah molim da ukabuli zekate, sadakatul fitr, da ukabuli noćni namaz, da ukabuli dove. Allah molim da nas uputi i da budemo sebebom upute našeg naroda. Allaha molim da budemo pozitivan uzor, da budemo uzoriti muslimani, da budemo od onih u koje se ljudi mogu ugledat, od kojih mogu ovu vjeru naučit, od kojih mogu vidjeti praktično kako Islam izgleda. Allaha molim da nas takvim učini. Allaha molim da uputi nas, da uputi naše porodice, da uputi ovaj narod koji je daleko zalutao. Allaha molim da iz svoje milosti uputi ovaj narod koji je daleko zalutao. Allaha molim da nas ne kazni sa ovim narodom kad svoju kaznu bude ispuštao. Da nas spasi između njih Allaha molim da nam se smili i da nas spasi. Allaha molim da nas učvrsti da ustanemo na istini do smrti i da čisti bez grijeha pred njega uzvišenog dođemo i da budemo od onih koji će on spasti od džehennama u džennetu uvesti. Allaha molim da uputi nas, naše porodice. Allaha molim da učini da nas učini istinski vjernicima i naše sinove i naše kćeri. Allaha molim da učini naše sinove i naše kćeri, muđahidima na Allahovom putu i hafizima u Allahovoj vjeri. Allaha molim da nas učini od onih koji će se natjecati u hajru, kao što nam je naređeno. Festebikul hajrat, natječite se u hajru. Pa natječite se u nečemu od hajra. Ili znanje i učenje, jer to je osobina Allahovih evlija, da vole Allaha, i poslanika. Ako voli Allaha i poslanika, uči o Allahu i o Allahovom poslaniku, uči od njih da budemo od tih. Jer zaista na ovom donjalku ništa ne vrijedi osim, kao što je rekao Resul Salah Reselim, prenosi se od onoga koji je učen i onoga koji uči i zikra, to jest ibadeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ostalo na ovom donjalku ništa ne vrijedi. Da budemo od onoga što vrijedi i na donjalku, i na ahiretu Allaha molim da budem od onoga što vrijedi i na dunjalku i na ahiretu. I molim Allaha da mi oprosti što sam odulio, a vas da nagradi za sabur i strpljenje. Na početku sam rekao da svako može da napusti ko voli da napusti i ko žuri, tako da vam ne, nije bio vađiv da sjedite i da saburite. Allaha molim što ste osaburali. Allaha molim da vam kabuli dove. Molim Allaha da nam svima oprosti, da nikog ne ostavi na ovom skupu među nesretnicima, da nas sve učini od sretnika. Molim Allah Aspano Teala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove, da izliječi naše bolesne, da izliječi naše bolesne, da uputi nas i našu rodbinu, naš komšiluk. I posljedna dova je Alhamdulillah Rabbil Alamin i na kraju čestitka svima vama ovako odjednom da vam Allah kabuli, kao što je od Selefa prenašeno da su čestitali te kabuli Allahom i nam da Allah kabuli od vas i od nas. Selamu alaikum. Evo. Evo gore su ovaj, naši domaćini sa kahvom i kolačima prije nego a, napustite. Allah vas pomogu. Amen. Bir podstawowa. Ona klika.